i znači, cijenje sestre, večeras slijedi nastavak našeg predavanja Islamski brak more ljubavi. Mi smo na prošlom predavanju kazali da je umjetnost, da umjetnost ili umješnost rada sa ženom kao suprugom je stvar koju poznaju mnogi muškarci i zbog toga dolazi do velikih problema i nesuglasica u braku. A večeras kažemo da je umješnost rada sa mužem, sa čovjekom kao mužem, također stvar koju poznaju mnoge žene kao supruge. I nije dovoljno, nije dovoljno da samo jedno od bračnih drugova bio muž, bila žena, da posjeduju lijep ahlak i da ispunjavaju i da ispunjava svoje obaveze. Naprotiv, obje strane moraju podjednako poznavati ove stvari i podjednako ispunjavati svoje obaveze jedno prema drugom. Zato i na početku i na kraju molimo Allaha Đalešanu da spoji srca muževa i žena, muslimana i muslimanki i da njihov brak učini srećenim. Ovo je poruka svakoj ženi muslimanki koja želi sreću u životu. I nije dovoljno da ovo što se večera čuje, da se čuje samo sada ili da se presluša kasnije kaseta jednom ili dva puta, nego da se ova stvar, da se ova predavanja slušaju redovno. Kad god brat zapadne u krizu, kad god nastupi kakav problem, da se ovo posluša i da se dijeli onima koji, koji, do kojih nisu ovo slušali, muslimanima i muslimankama, jer rekli smo ove stvari o kojima govorimo i ova umjetnost braka dolazi iz riznica Rasula sallallahu alaihi wa sallam, iz riznica Islama. Prva stvar koju želimo večera spomenuti, braćo i sestre, jeste jedno pitanje. Da li neko od nas sumnja da je žena najveća fitna i najveći izazov? Ili ima li neko ovdje od nas da to ne zna? Svi ćemo se složiti da je tako. Poznat nam je većini hadis Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji prenosi u sami Ibn Zaid gdje kaže naš Rasul sallallahu alaihi wa sallam ne ostavljam vam veće fitne i većeg iskušenja posle mene od žena. A Allah Đerlešanu u Kur'anu kaže Ja ubudillah mine šeitan rađim Zujina lin nasi hubbu šehavati minan nisa Ljudima se čini da je lijepo samo ono začim oni žude. I sad slijedi nabrajanje. Začim to sve žude ljudske duše. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنهام والحرب الله جل شانه kaže ljudi vole šta i na prvom mjestu stavlja žene žene, sinovi, čak prije sinova veća pitna, veće iskušenje za čovjeka i žene, žena. I najveće iskušenje. Pa tek ona dolazi sinovi, metak, zlato, srebro i ostale stvari. Ovo je najveće, najveće iskušenje. Kad je već tako, kad je žena najveće iskušenje, najveća pitna izazov, zašto onda žena, muslimanka, tu svoju fitnu i taj svoj izazov ne upotrebi na halal način sa svojim mužem u braku, u halal braku, Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže Dunjaluk je užitak, a njegov najbolji užitak je dobra i čestita žena. Zato ćemo večeras uputiti nekoliko, inša Allah, korisnih savjeta muslimankama, a svakako i muslimanima od kojih se trebamo svi zajednički okoristiti. Počet ćemo naše, naše predavanje sa dva vasijeta koje su čestite mu'minke kao majke uputile svojim čerkama koje su se udavale i trebale da stupe u brak. Prvi vasijet i prva oporuka jeste od strane umame bintu Harib, poznate žene ili jedne od najuglednijih žena među Arapima, među Arapkinjama, po ahlaku i po bogobojaznosti, kada je udavala svoju čerku, obratila je se ovim riječima. Naravno, nije ona udavala, na udao je otac, međutim, prije nego što je otišla, prije što je otišla iz kuće, majka joj je rekla i kaže joj, o čerkice, kada bi žena bila nepotrebna muža i neovisna od muža zbog bogatstva, dakle, da se udaje zbog bogatstva, ti bi bila najnepotrebnija muža. Jer ti bi bila posljednja žena koja bi trebala da se uda. Da se udaje zbog toga ali muškarci su stvoreni za nas, kao što smo mi stvoreni, stvoreni za njih. Čerkice, ti napuštaš ovaj sigurni dom i život u kome si bezbrižno uživala i odlaziš u kuću koju ne poznaješ i čovjeku koga dovoljno ne znaš. Njegovo bogatstvo od sutra postaje tvoje bogatstvo i tvoj imetak. Zato budi mu robinja, bit će ti robinja. I ja ti savjetujem deset stvari da ih zapamtiš. Prva i druga jeste druženje u zadovoljstvu sa njim, u zadovoljstvu s mužem i život u pokornosti i poslušnosti. Jer kaže u zadovoljstvu je rahatluk srca, a u pokornosti mužu je zadovoljstvo gospodara svjetova. Treće i četvrto, kad budi radost i užitak njegovom oku i njegovom cijelom biću, i neka njegovo oko kod tebe ne vidi ništa osim onoga što će povećati njegovu žita. I neka njegovo čulo mirisa ne osjeti kod tebe ništa osim najprijatniji i najljepši miris. Peto i šesto, pripazi dobro na spremanje hrane i pripravljanje i spremanje bračne postelje. Sedmo i osmo, čuvaj njegovu kuću i njegov imetak i deveto i deseto, ne otkrivaj nikome vašu bračnu tajnu i ne budi mu nepokoran. A sve ovo znaj da nećeš postići dok njegovom pravu ne daš prednost na, tvom, na tvome I dok njegovoj stvari, odnosno njegovoj strasti ili potrebi, ne daš prednost na svojom, na svojom potrebu. To je prvi vasijet. Drugi vasijet koji upućuje pobožna majka svojoj čerki glasi, o kćeri, Ti si kročila u novi život. Život u kome, tre, u kome tvoja majka, otac i ostala rodbina nemaju mjesta. Dakle, misli se konkretno na bračni život. Jer za brak je potrebno dvoje, nije šestnestero. Dakle, u tom braku tvoj otac, tvoja majka i tvoja rodbina nemaju mjesta. Ti postaješ saputnik čovjeku koji ne želi da se bilo kom miješa u vašu stvar. Makar to bili tvoji najbliži. Budi mu prije svega žena odnosno supruga i sve što ta riješ znači. Ali budi mu i kao majka. I neka on osjeti, budi mu tako da on osjeti da si mu ti sve na dunjaluku. I da si mu ti sve u životu. I zapamti da je svaki čovjek, pogledajte, zapamti da je svaki čovjek, mako on bio, veliko dijete. Veliko dijete. I najmanja slatka riječ ga obraduje i ne dozvoli da on osjeti da mu je nešto uskraćeno kod tebe. Ovo je tvoj novi život, tvoja sadašnjost i tvoja budućnost. A tvoji roditelji su tvoja prošlost. Tvoja prošlost. Ja ti ovo ne govorim da bi ti zaboravila svog babu i majku i svoju rodbinu. Niti ćemo mi tebe zaboraviti, a kako da zaboravimo i zapostavimo plod našeg srca. Ali želim da služiš muža tako da mu budeš radost, sreća i užitak. Dakle, to su ta dva vasijeta koji su majke uputile svojim čerkama i mi smo prošli put govorili o sredstvima metodama pridobijanja, pridobijanja muža od strane supruge. A ovaj put ćemo govoriti o sredstvima pridobijanja, o prošli put smo govorili o sredstvima pridobijanja supruge od strane muža, a ovaj put ćemo govoriti o pridobijanju muža od strane supruge. Prvo sredstvo koje ćemo spomenuti, prvi metod jeste dočekivanje nasmijanog lica. Vi znate da muškarac, da čovjek izlazi iz kući, radi teške poslove. Na tom svom poslu, na svom zadatku, čekaju ga mnogi problemi, poteškoće, iskušenja. I on gdje traži odmor? On traži odmor kad se vrati u svom posjedu, u svojoj kraljevini. Tu želi da, tu želi da se odmori. Ako tu ne nađe odmora, Ako tu ne nađe odmora i utjehe, život će mu zaista biti težak. Jedan brat kaže, ja nisam zadovoljan sa svojom suprugom. Ona u meni ne gleda muža, nego službenika. Službenika koji treba da izvrši sve zadatke koje ona, koje ona traži kao takva i kad to ispunim, onda je, onda je zadovoljna. Kao da ja nemam problema, kao da ja nemam poteškoća, kao da ja nemam kriznih trenutaka. Ja želim sa svojom ženom da dijelim i dobro i zlo da se posavjetujem, da u njoj nađem, u njoj nađem utjehu i pribježište i odmor kad mi on, kad mi on zatreba. Dakle, i sad zamislite ovaj prizor. Muž se vraća kući. Skrha, umoran, jadan, nikakav, pun problema i tegoba i otvara vrata i čeka ga nasmijana žena, namirisana, sređena i dočekuje ga s najljepšim pozdravom i s prijateljskim poljubcem. Wallahi, tada u tom trenutku dešava se sih koji je halal. Sih koji je halal. Ne mislimo na sih za koji se zaslužuje Allahu prokletstvo, nego šta znači sih koji je halal? Tada s takvom dobrodošlicom, s takvom dobrodošlicom, nestaju te gobe, nestaju problemi, nestaje umor, nestaje umor. Jer tako mi Allah, čovjek, ako mu je brak u redu, ako, ako, ovakve, ako mu žena priređuje ovakve dočeke i ovakve dobrodošlice, da se ne znam kako umori, tu zaista nestaju sve te bolesne probleme. A ako, kada bi u toku dana, samo u toku jednog dana, zaradio ne znam koliko novca i postigao ne znam kakav uspjeh na toj dunjavučkoj berzi, ako se vrati kući i zatekne ga stanje kako je opisao ovaj brat, nikad nema, nema tu rahatluka. Nema tu, nema tu zadovoljstva. Dakle, s tom divnom dobrodošlicom nestaje svih problema. I kud se god muž okrene, sve cvjeta. Kuća čista, sređena, hrana pripremljena, ukusna, djeca čista, nasmijana, radosna, vesela, koje je to zadovoljstvo, koji užitak, koja intima i koja prisnost koju je pripremila ta žena kao supruga, čestita supruga koja vrijedi više od cijelog dunjavoga. Spomenut ćemo slučaj Ebu Muslima al-Hawlanija, poznati pobožnjak čija se doba primala. Kakav je bio postupak njegove žene prema njemu? Kaže, kada on je imao svoj posao kao učenjak, kod Muavije radi Allahu ta'ala i kaže kad bi se god vrati s posla dođi bi kući i pred kućom bi izgovori tekbir a žena bi mu se tekbirom javi iz kući i kad bi se iz da isto tako kad se vrati iz da pođe kući isto to učini i svaki put tako i kad bi uđi u kuću žena bi, se, žena bi ga dočeka i nasmijana radosna i vesela i kad skini mu ogrtaš i cipel stalo je tako radila samo ovdje jedno upozorenje za muškarce, za muževe. Nemojte sad ovo bukvalno shvatiti. I ka, kad žena, kad ulaziš u kuću, ka je ženi postavi samo nogu, izu jako ako si čestita. Slušala zec, slušala predavanje kako ovaj radi. Allahi, često puta se to dešava. I zbog takvih stvari, zbog tog nerazumijevanja, nastaju, nastaju veliki problemi. Međutim, jedne noći, Jedne noće Ebu Muslim je došao i izgovorio tekbir pred kućom, iz kuće se niko nije javio. Ušao je u hodnik i opet kaže Allahu Akbar, niko se ne javio. I ušao je u kuću i našao je ženu, kako sjedi tužna pored svijeći. Došao je na večer. Kaže joj, šta ti je? Kaže, ja ne mogu više ovako. Ti si dobar sam u aviju. Ti imaš kod njega veliki utjecaj veliko mjesto. Traži od njega roba ili robinju. Da nam radi ove kućne poslove, ja zaista više ne mogu ovako izdržati. Bila je utučena. Odmah je znao da je neko umiješao svoje pogane prste. I digao je ruke istog trenutka Allahu zrašanu i kaže ja onoga ko se umiješao u moj brak. Oslijepi. Oslijepi. Oduzmi mu vid. Za nekoliko minuta došla je komšinica na vrata, otvara vrata i kaže ko je ugasio svjetlo. Allah je oduzeo vid. I kada se objasnilo šta je, šta je uradila i zbog da je on uputio dovu, tražila je halala i priznala je da je ona djelovala na njegovu ženu. Da je djelovala na njegovu ženu i da je govorila, pa vidiš kako bi se lijepo... Dakle, bila je zavidna zbog tog lijepog odnosa u braku i žela da se to sruši ti, si, ti teretuješ, ti puno radiš, ti radiš, teret, on ne gleda na tebe, jes paš brak je lijep i tako dalje, a zašto ne bi tražila to i to? Dakle, dešava se, dakle, dešava se takva stvar. I pogledajte kako je, i nakon toga ponovo se vratili odnosi onakvi kakvi su, kakvi su i bili. I pametna i mudra žena zna kako će osvojiti srce svoga muža. Zna kako će uvijek biti nova za njega. Zato zapamti, ti koja si supruga, da je slatka riječ ukras, da je osmijeh ljepota, čista i lijepa halina, lijep miris, čistoća, stalna čistoća i ibadet, ono što treba da priuštiš svome mužu. Jer ti si za njega kao takva, ako se ponašaš kao takva, dunjalučka hurija. I vallahi sestro, nauči, nauči iz Kur'ana ponašanje hurija. Nauči iz Kur'ana ponašanje, čitaj te ajete gdje Allah mu govori kako će se hurije ponašati u džennetu prema svojim muževima. I zašto da ne? Takmiči se s njima. Takmiči se s njima u osvajanju srca tvoga muža. U osvajanju srca tvoga muža. Učini mu Đunjanov džennetom. Obuci za njega posebnu sviru. Poseban miris u potrijebi. I također zašto da ne? Pjevaj mu ko što hurije pjevaju. Iz hadisa znamo da će hurije pjevati posebne pjesme svojim mužima da bi razveselili. To ti je dozvoljeno, to i to radim. Jer pokorna žena je ona s kojom je i oko zadovoljno. Da to znamo pričano u Ajnu Merdiji. To znači, žena s kojom je oko zadovoljno. Čim je pogled naš zadovoljan si? A nije, nije, samo, nije samo srce. I dakle, ta, takva žena, čista, pobožna, koja ti pripremi kuću, pripremi stan, tvoju spavaču sobu, uredi sve to i zalogaj iz njezine ruke, iz te čiste, četne ruke, je, i život s njom je vredniji od od života kad bi ga provodio u vladovini najvećih, najukrašenijih dvoraca. Druga stvar i drugi metod jeste ukrašavanje i uljepšavanje. Mi smo rekli da je žena sama po sebi fitna za muškarca. Dakle, kao takva, kao žena. A kako će tek biti fitna i izazov kad se uljepša, kad se ukrasi, kad obuče lijepu odjeću i kad se namiriše svome mužu. Resul sallallahu alaihi wa sallam nazvao ženu fitnom. Zato o ti koja se žališ na česte izlaske svoga muža, Ža, za, žali se da dolazi kasno kući, žali se na njegovo loše ponašanje, na njegov loš ahlak, prije svega vidiš šta se dešava u tvojoj kući. Je li do tebe? Je li do tebe? Jesi li iskoristila oružje, oružje koje u svakoj situaciji pali protiv muža? Wallahi uvijek pali iskoristi to od oružje. Ako želiš, ako želiš da ti brak, da ti brak bude srećan i da osjeti, da osjeti zadovoljstvo. Pogledajte što Allah dželle Đelešanu kaže u Kur'anu, možda smo čitali nekad ovaj ajet, ali nismo puno na njega obraćali pažnju. Za žene, za njihovo ukrašavanje, za njihovo izdanje, koje je sastavni dio njihovog bića. Kaže uzvišeni, evo men ju nešao fil wa huwa fil hisami, gajru mubin." Zar one koje u ukrasima rastu, i koje su u prepisi bespomoćne. Allah je lašano opisuje žene da rastu u krasi. Šta to znači? Od malena voli da se ukrašava. Voli da se gizda. Voli da se da se lijepo oblači. A mnogi muževi danas ne vidje ljepotu kod svojih žena osim u izuzetnim situacijama. Pričao jedan brat i kaže, ja svoju ženu, kad god dođem kući, zateknem u istoj haljini. Zapamtio sam svaku šaru, svako dugme, svaki končić na toj halimi. Nikad je ne skida, pa vazda, vazda u istoj halimi. A ima mnogo halina. I to kaže, ja joj kupovu. Sa, njo, sa mnom ona išla, probirala svojom rukom, uzvala, I ja mislim da ja imam najviše prava da uživam u tome dok, je to, dok gledam tu odjeću na njoj. Međutim, ona ih oblači kada? Kad pođe na svadbu kad pođe među žene, među sestre, da, se pokaže kako ima lijepe haljine, kako je muž voli, kako je poštuje, a kod mene, za mnom, za mnom i ne mari. Allah, sestre, bojte se Allaha kad je ovo u pitanju. Posebno danas, posebno danas kada nas okruži ovoliki fitneluk na svakom mjestu, na ulici, u školi, na radnom mjestu, čak smijem slobodno reći u mesčidu. U mesčidu. Kako žene dolaze u mesčid, namilisane, zagodljive, ukrašene i muž želi da se vrati svojoj kući i da odbije te šeitanske vesvese sa svojom suprugom i zatiče je ponovo u otracanoj haljini. Dakle, zašto ne upotrebite taj dozvoljeni sihr o kojem uporno govorimo i ne uđete zbog toga, inša Allah, u džennet? Zar ne znaš da tvoj muž ima najviše prava kod tebe, nakon prava tvoga gospodara, Spomenut ćemo samo vezano za ukrašavanje, za ovu odjeću, tri, tri stvari koje su zaista činjenice koje mi gledamo svakljeno svojim očima. Prvo, najviše žene danas i metka troše na odjeću. Neka me jedna od žena pobije ako ovo nije istina. Što se dakle nije tiče lično, ona najviše svoga i metka, ako ga ima, troši na odjeću. Druga stvar, pijace, prodavnice, dućani i butici ispunjeni su najviše ženskom odjećom što je dokaz da one to vole, da vole da se ukrašavaju i sigurno daleko više ima izbora ženske odjeće nego muške. I treća stvar, žena većinu svoga vremena provodi na ogledalu ili jako mnogo vremena provodi na ogledalu. Ovo su sve stvari koje su u redu, ali šta muže toga ima? Šta tvoj muže toga ima? Ako to radiš, ako si na ogledalu, ako se ukrašavaš, ako kupuješ odjeću zbog svoga muža, manša Allah. Ako kupuješ zbog nekog drugog, znaj da to nije u redu i da ti je to, da ti je to zabranjeno. Pored toga, kad je u pitanju ukrašavanje, želim skrenuti pažnju što je vrlo važna stvar, a to je korištenje svaka, odnosno često pranje zuba. Korištenje mi svaka i, i abdest. I abdest, i namaz, zašto? Zato što to uzrešava lice. I žene i muškarce, a žene posebno. A evo dokaza iz Korana, kaže uzvišeni, simahum fi vujuhihim min athari sujud. Na licima se im tragovi, tragovi od sečde, nur, koji mi često primjećujemo na licima vjernika. I pored toga kaže Resul sallallahu sallam, as salatu nur. As salatu nur, namaz je svjetlo, to stvarno svjetlo, stvar i nur. Nije nikakav abstraktni nur, abstraktno svjetlo, stvarni znakovi i stvarna ljepota. Tako su radne žene Selefa. Žene Selefa čime su mirisale? i kako su se gizdale svojim mužama. Lijepo se obuče na večer, kad hoće da legne u postelju, abdesti i dođe mužu i kaže imaš li potrebu za mnom, ako ne imaš, da ja i badetim gospodaru svijetu. Kad znali su, primjenjivali su, primjenjivali su ova pravila. Treća, treći metod jeste veselost i šala. Vjerujte, sestre, da s kim sam god ja razgovarao od braće, kad hoće da se oženi, pored ostalih šartova, pored stida, pobožnosti, čebnosti, tako dalje, pita za raspoloženje žene. Želi da bude vesela, da bude, da bude žena koja će mu uljepšati život, a da ne bude, da ne bude tmurna po noć. Jer njen osmijeh, veselje i razdraganost popunjavaju prazinu u kući i unose, unose radost i smisao u životu. Zato Resul sallallahu alaihi wa sallam kad kaže Džabiru, kad je se oženio Džabir, kaže šta si, koga si oženio? Hudovicu ili djevojku? Kaže Hudovicu, a znamo zbog čega je Džabir Hudovicu. Nije ovo je pojenta koga treba oženiti Hudovicu, nego pojenta on na ome dalje što je rekao, da ne bi omalovažavao bilo koga. U, u, se rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam Džabir. Kaže što nisi djevojku? Da se igraš s njom i da se ona s tobom igra i da se da ti nju nasmijavaš i da ona tebe ne smija. je Resul sallallahu alejhi ve ovaj izraz nasmijavanja. Sad nam nije bitno ko je gore, da li je hudovica, da li je devojka, al bitno da je žena ženu, da je raspoložena. Dakle, ti trebaš osvojiti njegovo srce, osvojiti srce svoga muža i pamet, da, i pamet da ne misli, a ne da, da, da pokuša da pogleda neku drugu ženu, nego da nikad ne pomisli, ne pomisli na drugu ženu. Pogledajte imira Aisha radijallahu ta'ala. Mi smo spomnjali hadis kada je Resul sallallahu alaihi sallam vratio Safiju koja se bila naljutila, plakala zbog određenih stvari. Pa je Safija ušla Aisha i kaže ja ti poklanjam svoj dan. Idi ti s poslanikom sallallahu alaihi sallam. I šta je učinila Aisha? Kad je to čula, obrazovala se. Drago je bilo što je dobila, što je dobila takav poklon. Odmah se obukla, obukla je najljepšu, najljepšu odjeću što je imala i poprskala je šafranom koji je bio pomješan s vodom, izišla kod poslanika sa selem i odmah sjela uz njegov bok. Da primijeti on to. Kad je on primijetio da je to Aisha, kaže, Aisha, danas nije tvoj dan, šta je s tobom? To si došla? Kaže, ovo je blagodat koju Allah dali u kome on hoće. Lek se pijam je poklonila, poklonila, svoj, poklonila svoj dan. Dakle, tamo postupa čestita, čestita žena. Dakle, to veselje ta blaga, lijepa narav, vrlo je bitna, vrlo je bitna kod, kod supruge. Zato je prva dova, prve bračne noći koju uči muškarac kao muž, šta? Allahumma inni as'aluka khairaha. Gospodaru, ja te molim za njeno dobro. Va'udu bih min šarriha, a utišem se od njenog zla. Od njenog zla. Četvrti metod jeste priznanje njegovog dobra i zahvalnost na onome što on čini. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kad je naišao pored žena, hadis bilježi Buhari, o skupino žena, dijelite sadaku. Zaista sam vas vidio najmnogobrojnijim stanovnicima džehennema. Pa kaže, ja Rasulallah, zašto to? Zbog čega? Kaže, zato što najviše proklinjete, najviše proklinjete, i zato što ste nepokorne, odnosno ne nezahvalne svojim muževima. Kada bi vam čitav život činio dobro, samo jednom ne, vi, bi, vi biste rekli, nikad od tebe dobra nisam vidjela. Nikad od tebe dobra nisam vidjela. Kaže Rasul sallallahu alaihi u drugom hadisu koji je bilježi Nesai, Allah neće ni pogledati ženu koja nije zahvala mužu, a ovisi od njega. Ovisi od njega. U čitavom svom životu. To je njen saputnik, njen čuvar, njen zaštitnik. A kako ćeš onda da budeš, da budeš nezahvalan? Enes ibn Malik, bilježi i prenosi hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada bi čovjek bio od pete do glave sav u rani, sav u rani iz koje teče gnoj i sukrvica. Pa ga srela njegova žena i to odklonila i zaliječila, ne bi se odužila svome mužu. Ne bi se odužila svome mužu. Sljedeća stvar jeste traženje izvinjenja. Bez obzira kakva greška bila, Jer žena je insan i sigurno će pogriješiti. I kad se trudi da ne pogriješi, pogriješit će. A li kad se nimalo ne trudi da zadovolji ili se jako malo trudi da udovolji svome mužu da ispuni njegovo pravo. Najslađa riječ, vjerujte mužu, jeste riječ izvinjenja i vraćanje njemu. Zato proberi, proberi sestro i njeg izrazi njeg riječ i njegovu srđbu ćeš pretvoriti, pretvoriti u zadovoljstvo, a njegovo okretanje od tebe u razumijevanje i simpatije. Nesaj bilježi hadis u kojem kaže Resul sallallahu alaihi sallam okupljenim ashabima O ljudi, hoćete li da vas obavijesti o muškarcima, vašim muškarcima koji su u džennetu? I vašim ženama koji su u džennetu? Kažu, ja Resul Allah, hoćemo, obavijesti nas. Kaže, što se tiče vaših muškaraca, vaš poslanik je u džennetu. A što se tiče vaših žena, svaka ona, svaka ona koja kad vidi muža srditog, koji je ljud, nervozan, neraspoložen i stavi mu ruku, svoju ruku u njegovu ruku i kaže Wallahi, neću te pustiti dok ne bude zadovoljan. To su žene džennete. To su one koje će, inša Allah, ući u džennete. Zato ako hoćeš zadovoljstvo na oba dva svijeta, onda se okiti ovakvim osobinama. Sljedeći način i metod ili sredstvo u radu s mužem jeste život u pokornosti i slušanju. Znajte, sestre, da je Rasul sallallahu alaihi ve sellem ovo povezao sa ibadetom. Kada je rekao, koja god žena klanja pet namaza i posti Ramazan i čuva svoje stidno mjesto i pokorna je mužu, bit će joj rečeno, uđi u džennet na koja hoćeš vrat. Uđi u džennet na koja hoćeš vrat. Došla je žena ispred žena kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Poslala je žene i kaže, ja Rasulallah, muškarci nas pretekoši, idu u džihad, bore se na Allahovom putu, i pa, pa se vraćaju ili sa ratnim plijenom, ili sa ranama zbog koji će i Allah žena ono graditi, ili presele kao šehidi. A šta mi imamo od toga, žene? I pogledajte se kada su sallallahu alaihi wa sallam, kaže, zapamti i obavijesti žene. Svaka ona koja se bude pokoravala mužu, imat će potpunu nagradu kao i onaj muđahid koji će. Kao njen muž koji je odšao kao muđahid da se bori na Allah. Sve ono što on ima od rana, od nagrade za to. Kod Allaha Đalešanu imaće njegova žena koja je bila pokorna, pokorna svome mužu. A od najvećih njegovih prava, od najvećih njegovih prava jeste da mu se odazovu posti. Jer je to njegovo najveće pravo da ne bi lutao i tražio druge, da ne bi zapao, zapao u haram. Žalio se također na brati kaže, moja žena ne ispunjava pravo prema meni. Umjesto da je zateknem kad dođem kući na mirisanu lijepu, najčešće zatekne da spava. Spava i kaže, kad god je pozovem u postelju, nađe hiljedu razloga. Te drijemna sam, te umorna sam, te ovako, te onako. I često puta legne u haljini u kojoj je cijeli dan matila po kući. Neće dakle da, da, se, da se namiriše i da obuče odjeću koja odgovara, koja odgovara za bračnu, za bračnu postelju. E zato ja volim da dolazim kući kasno, a da odlazim iz kuće što ranije. Volim dakle da kada dolazim kući kasno, a da odlazim što ranije. Zaista, ovakve žene muževe dovodi težak položaj. I vallahi ovo musibet. Musibet veliki. Kada muž pozove ženu, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kada muž pozove ženu u postelju, pa se ne odazove, prokletstvo je na nju sa nebesa sve dok mu se, sve dok mu se ne odazove. Ibn Abi Aufa prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže tako mi ono da učio je ruci moja duša. Žena neće ispuniti pravo Allaha dželle šanu dok ne ispuni pravo svoga muža i dok ne udovolji njegovom pravu. I mora mu se odazvati, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kada je pozove u postelju makar spremala hranu i makar bila na leđima ljavice. Pored toga, mora se truditi da ga zadovolji i dobrovolji bez obzira na stanje i situaciju u kojoj se nalazi jer žena posjeduje te blagodati i tu mogućnost. Mi smo spomnjeli jedan put slučaj faraonove, jer koliko zaista žena može upotrijebiti svoje blagodati koje Allah podari i učitati na svoga muža. Kada je faraonova žena, koja je bila vjernica, uspjela nagovoriti faraona da ostavi Musa alaih Niko nije smio to ni spomenuti. Svi su mu se klanjali i smatrali ga Bogom. I sve je muškarce poklo, sve je poubijao. Ali ona kaže, mu prilazi mu i lijepom, slijep, slijepim riječima odobrovoljava ga i kaže, ostavi ga, možda će nam koristiti. I uspjela je njegovo srce, tvrdo srce faraonsko dobiti i predobiti i osta, ostavi mu svoje Poznato je da se većina muškaraca brzo ljubi, ali se brzo i odljuti. Posebno kad su u pitanju žene, zato gdje si ti sa tim svojim halal sihrom, da odradiš posao i da, da iskoristi što svoje, to svoje oružje. Sljedeći metod jeste izmet i služenje mužu. To je ono sa čime se žena približava Allahu Đelešanu, jer njen muž je njen džennet ili džehennem, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem. Poslajte ovu lijepu priču od Esme radi Allahu ta'ala anha, koja priča o sebi kad se udala. Kaže, udala sam se za Zubeira, a on nije imao ništa kod sebe osim posude za vodu i konja. Nakon toga, Resul sallallahu alaihi wa sallam je poklonio jedno imanje sa datulama. I ja sam stalno pun, pun, punu posudu nosila na svojoj glavi. Nosila na svojoj glavi datule i ostalo sve što je, što je trebalo donijeti u kuću. Jedan put dok sam išla s tog imanja, naišao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa svojima sahabima. I ponudio mi da sjednem na njegovu devu. Pa sam se sjetila Ljubomore Zubejrove. Sjetila sam se Ljubomore Zubejrove i odbila sam. I odbila. Kad sam došla kući, ispričala sam to Zubejru. A on mi je rekao, pogledajte, kako se ponaša muž, istinski vjerni, kako se ponaša žena. Samo zato što je to poslanik. Kaže tako mi Allaha, meni je teže to što si ti nosila košaru na svojoj glavi, nego da si sjela s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. A pogledajte, istinske mumije, tako težak posao radi. I obavlja a u isto vrijeme neće da, da osramoti i da obešćesti. Mada to nije to, to nije obešćešina, ali čuva tu ljubomoru. Zna za nju, čuva ljubomoru svoga muža i njegov obraz i njegovu čast. A danas, još u takvoj situaciji, a danas žene imaju sve. I traže, ako i nema, neće prestat govorit, daj, donesi, kupi. I tako dalje, dok ne doneseš, dok ne ispuniš. To je postao trend. I pored svega toga, pored svega toga što muže i sve to udovoljavaju i sve ispunjavaju i čak imaju možda i sluškinje, ako, ni, ako nemaju sluškinje, onda su i majke ili svekave sluškinje, jer dok one studiraju, dok one rade i tako dalje, uglavnom neko drugi čuva djecu, kuća puna svega, para ima, novca ima i sve odjeće ima, hrane ima koliko hoće, ne mora nosat košare na glavi, ne mora ni u rukama cekere nosat i tako dalje, sve muž ispunjava, ali opet ne ispunjavaju prava prema, prema mužu. Sljedeća stvar i sljedeći metod odnosno upozorenje prije svega za žene, jeste da se boje Allah kad je u pitanju njihova služba i njihov posao. Jer danas mnoge žene rade. Mnoge žene rade van kuće. Da kao doktorice, da li kao profesorice, da li kao frizerke i ne znam kakvi sve zanata ili metalostrugari i ostalim firmama jer su, jer su sve te škole žene pohađale nije bilo razlike između muška i ženska. Želi su da izjednače to, pa se ne pohađale škole koje uopšte ne odgovaraju, ne odgovaraju nikako njoj prirodi, ali eto da bi se našao posao, jer ne može se, ne može se živjeti. Nema se dovoljno telefona na Allaha, pa opet se nije moglo živjeti. Pa opet bilo problema više, više nego kod najvećih siromaha koji su istinski bojali Allaha Đelešanu. Mi ne kažemo da ženi nije dozvoljeno raditi. Međutim, pod šartovima, pod šartovima koje je postavio Islam, a to su da se ne miješa s muškarcima, da bude propisno odjevena, da taj posao odgovara ženi i ono što je najvažnije, i ono što je najvažnije, da taj posao negativno ne utiše na ono što je, pe, što je milion puta vrijednije od toga, a to je brak. A to je brak. I neka se boji Allaha Đelešanu u pogledu muža, djece i svoje kuće. Ona je u toku dana odsutna. Mi ne želimo da kritikujemo. Nego hoćemo samo da realno posmatramo stvari. Žena koja je čitav dan odsutna iz kuće, evo, ono da radi kao nastavnica u školu, cijeli dan je odsutna od kuće. Vrati se kući, dođe kući, kuća hladna, nestemljena, nema ručka, nema večere, nema ni muža, I muža na poslu. Dolazi i on nezadovoljan, umoran, gladan, djeca kod nekog drugog. Na večer, kad dođe noć, mora pripremati dersove za utro. i sutra škola a muž ko miski nobija pokući čeka da se ispuni njegov pravo. Dakle, zaista tu mora doći do poremećaja. Mora doći do poremećaja osim kod čestitih mu'minki koje vode, koje vode računa o tome koji se boje Allaha Đelešanu. Sljedeći metod jeste pokornost Allahu Đelešanu i pomaganje mužu u tome. Muž priča o ženi koja ga je pomagala u ibadetu i bodrila ga na tu. I kaže, bodrila me i brudila na noćni namaz. Zajedno smo ustajali i klanjali i plakali smo dok smo učili Kur'an i bio sam zbog toga srećan i zadovoljan. Jednog dana, dakle nakon tog srećnog života u Ibadetu, jednog dana žena mi je predložila, imali smo nekog novca, zlata i srebra, da sve to stavimo na banku koja je poslovala s kamatom. I ja sam je poslušao. Nakon toga, od tog dana, počinje naša propast. Počinje naša propast. Brzo smo osiromašili poremetili se naši odnosi, poljulja, poljulja se naša, naša zgrada, naš brak, došao nered u našu kraljevinu, našu porodicu i kaže tako da sam jednog dana morao doći kući i reći ženi, ti si puštena. Razveli smo se, kad sam to rekao, djeca su plakala. I ja sam plakao, svi smo plakali, ali Allah nas je kaznio, kaznio zbog toga što smo upali u haram. I pogledajte, žena kad naređuje dobro i pomaže bogobojaznost, dolazi do, jedin, dolazi do slogje i učvršćenja porodice. Kad navodi na grije, sve to, sve to propada i pada, pada u vodu. Sljedeći metod jeste traženje, traženje dozvole. Wallahi, na ovu posljednju treba vratiti pažnju. Traženje dozvole za izlazak iz kuće u svakoj situaciji u svakoj situaciji. Osim banalnih situacija, normalno kad žena treba da ode u prodavnicu, da nešto kupi ako nema muža, da iziđe negdje gdje on ne zabranjuje i bez njega i kad je on kotiče i tako dalje. Međutim, traženje dozvole je vrlo važna stvar. Pogledajte što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da kaže poslanik sallallahu sallam, kada žena hoće da posti na filu, mora tražiti dozvolu svoga muža. Ibadet subhanom, ibadet ali mora tražiti dozvolu, jer muževo pravo je veće od toga da ona posti na film. A kamo li da iziđe negdje? Nek to, nek je to dec, neke predava, neke ne znam šta. Mi smo prošli put govorili čak že, muž kad se savjetuje sa svojom ženom, a zna se ko je glavni u kući, zna se ko je tu, ko je tu vladar i ko je glava kući. Ali kad se posavjetuje za bilo koji, bilo koji sa svojom ženom, to je velika stvar za njim. A kako je tek kad žena pita svoga muža? sam dozvolu, priznaje da je on glava porodice, ne povodi se za svojom strašću, to je dokaz da ga istinski poštuje i da poštuje Allahov propis. U tome je bereket, u tome je hajr. I ovdje s ove strane sestre moraju to razumjeti, ne smije biti tu glavno. Najdje razgovor s njim. Sad se jedan također žavio i kaže, ja se bavim davom, a pored toga radim i druge poslove. Imam puno problema. Međutim, ne vidim kod svoje žene nimalo zainteresiranosti da mi pomogne, da mi da postreka. I nikada od nje nisam čuo ni jedno pitanje o ovoj važnoj, važnoj temi. Već kad se vratim kući, priča mi uvijek u istu priču. Ko se oženio, ko se udo, ko je umro, ko se razveo i tako dalje. I život mi je dosadan i monoton, monoton zbog toga. I uvijek se svodi na ponavljanje istih stvari jesi li kupio, što nisi kupio, što si zakasnio, gdje si bio, s kim si bio. I u kući također. Allahi, život se tako pretvara monotoniju. Kad nema islama, kad nema istinskog zadovoljstva u braku, onda samo iste riječi vas zaponavljaju. Idi, dođi, sjedi, spavaj, donesi, skuhaj. Vas da iste riječi. Iste, iste, iste praze. Zato žena treba da iskoristi svoje mogućnosti da brak i život u braku učini interesantnim, zanimljivim i novim. Na kraju ispričat ćemo dvije priče, dakle na početku smo spomenuli dva vasijeta, majki, a na kraju ćemo spomenuti dvije interesantne priče vezane, vezane za žene. Kao supruge. Naime, jedna od tih priča ispričao je Shurej El Qadi, poznati, poznati učenjak i pobožnjak o svojoj ženitbi i o svojoj ženi. I kaže, kad se svadba završila i kad sam se osamio sa svojom ženom, kad sam ušao u sobu, ili džerek, kako se kod nas naziva, Rekao sam ženi, od sunneta je, od sunneta je da brašni drugovi prvu noć kad se osame da uzmu abdest i da klanjaju dva rekiata. Pa sam ja abdestio i klanjao i ona je ustala, abdestila i klanjala. Klanjala dva rekiata. Nakon toga, nakon toga ja sam sjeo pored nje i pri, htio sam svoju ruku staviti na njeno čelo. A ona mi je rekla, Allah koje bume je. Zatim je proučila, proučila uvodnu hutbu i održala mi ders. I rekla je, i rekla je sljedeće riječi. Kaže, o Ebu Meije, ja sam žena strankinja, ne znam tvoj narav, ne znam tvoj ahlak i tvoje ponašanje, pa mi reci što voliš da to radim i reci mi što mrziš, što ne voliš da to ne radim. Kaže, ja znam da si ti imao mnogo drugih žena u svom vremenu koji si mogao da oženiš. A i ti znaš da sam ja imala mnogo drugih muškara sa kojim sam se mogla udati. Međutim, Allahova odredba je iznad svega toga. Allah je odredio i zapisao da smo, da smo, da smo mi bračni drugovi i da živimo u braku. Kaži mi o tvojim komšijama. Ko želiš, za koga želiš da ti dolazi u kuću i da se viđa, da se viđa sa mnom od njihovih žena, a ko je loš, pa da ne dolazi da znam, da znam o tome. Nakon toga, Ja sam rekao, hvala Allahu koji mi je podario takvu ženu. I ako, bude tako, ako budeš takva kako si rekla, zaista ima veliku blagodat kod sebe. A ako ne bude, to je dokaz protiv tebe. I onda je objasnio šta voli i šta ne voli. A onda je ona rekla, a šta kaže za moje roditelje, kakav odnos prema njima, šta njima da prenesem. Kaže, reci im, nek mi puno ne dosažiju, nek nam dolaze puno u Nakon toga, nakon toga, živio sam cijelu godinu cijelu godinu sa svojom ženom, nikada ni jednu ružnu riječ od nje nisam čuo. Na kraju te godine došla je, kad sam došao s posla, zatekao sam staricu u kući. Sjedi, a to je bila njena majka, on je nije poznavao. Pa mi je rekla, assalamu alaik, ja eba umelije. Rekao sam, alaiki salam. Pitao sam ženu, ko je ovo, to je moja majka. A ona je pitala me, punica, kako ti je žena, kako te sluša, kaže, nema bolje žene od moje žene. I nema odgojenije žene od, od moje žene. Wallahi, od nje još nikad ništa loše nisam čuo. Nakon toga je rekao ženi, kad je saznao da je to njegova majka, jer ona je odgojila ženu, neka dolazi kad god hoće, neka dođe kad god hoće u kuću. I kaže, živio sam sa njom 20 godina. 20 godina nikada nisam doživio nikakvo iskušenje s njom. 20. godine bila je, bio je nesporazum, ali zbog moje greške, a ne zbog njezine. I onda je ispio stihove o svojoj ženi i kaže vidim ljude koji tuku žene. Kaže da Bog da mi se ruka osušla kad ja udarim svoju zajnebu. I kaže kako da je udaram, kako da je udaram svoju zajnebu, a ona ne ima grijeha. Kakva je to s moje strane da udarim ženu koja ne griješi prema mene. Moja zajneba je sunce, a ostale žene su zvijezde. I kad se sunce pojavi, nestane sjaja zvijezda. To je prva priča o ženi koja je bila istinska muminka, istinski služila svoga muža. I druga priča jeste o jednoj ženi koja se žalila na svoga muža. Bili su dakle susta suprotnost, nisu se mogli nikako naći. Po Pojena očila svojoj prijateljici, koja je bila iskrena prijateljica i posavjetovala se da radi. Kaže, ja znam tog učenjaka jednog, jako pobožan, pravedan i iskren i on će sigurno te dobro posavjetovati, tiži kod njega. Otišla je njemu i kaže, tražim savjet od tebe a on, on joj veli, dobro, ja ću ti pomoći inša Allah, da se tvoj problem riješi s mužem pod jednim šartom. Kaže ona, kakav je šart, kakav je mužem. Kaže, donesi mi tri dlake z glavi lava. Inša Allah, vidjet ćeš da ja imam metod i način kako se riješi problemi s tvojim mužem. I žena je, želeći da se riješi ti problemi, svaki dan išla u šumu i nosila hranu koju lav voli, nosila, donosila prvu, dva dnevu pa se sakrije dok on to pojede. Nakon nekoliko dana prepitomio se lavu. I ona više nije bježala od njega. Dala mu je hranu, on je legao pored nje i ona je iščupala tri vlake iz njegove glave i donijela ovom alinom šejhu i kad je on to vidio nasmio se i kaže ženska glava, ti si ukrotila lava, uspjela si ukrotila lava, pa kako, kako onda da Ma lijepo ne postaviš svojim mužem, kako da nemaš metoda da svog muža dobro voliš? Zato molim Allah Đelešanu da nam podari ljubav da naše brakove učvrsti, da nam podari potomstvo koje će inša Allah sutra biti temelj zdravog islamskog društva. Molim Allah da nam oprosti grijeh i da nas uvedu Amin.